Bai, bon, e, jaman di eta bai xarriko tapeko, espeiseko, du domenzaineko eta xarriko laboaiek, eh? Zitzei huntik easki, eh? Bon, hi, hiude bete zian marxan zede, aski. Ez dago eman laboaier eta nahi zen oro. Bateko -hmm. Batek jaman entzitea bestelan. Eh? Mhm. gutxi zer den komposta eta bon, bai handan izak eta izgarri eta laboaiek eh, txakatzen di kompost hoi hemen pehuntan, eh? eh sustutzen hemen ezpeita gotzik, eta hundu kompost hoi, eta hotan egiten dira le ekonomi pageta, baian gereta, eta berde mone lura hobeki Hunsen. Badatek ilaika mabi ilavet zaiko de laike, eh? ou jat vadek à peu près, je ta bichajou, hein, eh? euh, ou je dis ate, eh? ou tin on la moye croye sarta meti, et bon, chez grès de cash qui ordine, ben bon, limitatu que t'arrive hale, engune candietat, mm-hmm. de chez de chalbater à teta behe à jouer tamada, est-ce que y'a ni cash qui. ba ez dekan ez dekan posta holi gortan, eta norma bat Europan, eh, ene fu kakan eta mili dena ipate eta meniska egin gabe egiten aizela, ike, eta berdik norma hotan txartu. Bestean ez dekan hedatzen, plan de pandazio egabe. Eh? Produi batek, hola, bon, angre, dohoi do, kompost batek, Eta ez duk arrazuik, eh, eta badakiat heben gu, bon, bikenik abe eta askan teknologia duk, eta baduk hamar edo hamar bat eh, kalkuleginik, eta edo, analiza, e, bai plom, bai ez dekat zer, ba, paketa, eta hoikoro, eta oetan aiza apalagoduk eta mm. maksimum uh, usten beno.